Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 13, 1981. Nabaril si Pope John Paul II sa ikatlong taon ng kanyang pontificate. Naglilibot ang Santo Papa sa St. Peter's Square sakay ng kanyang Pope Mobile nang barilin ng isang Turkish na si Mehmet Ali Agca sa tiyan kanang braso at kaliwang kamay. Agad namang naisugod sa ospital ang Santo Papa at tumagal doon ng 22 araw. Sa kabila nito, pagpapatawad ang ibinigay ng kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa sa taong nagkasala sa kanya. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio 多多哦。